Kirolen tenorea eta pilotan eskuskan ospital eta lanbehek eh, Elina lehiaketako lehen finalerdia irabazi dute eta berrogoi ogoita sortzi lagalde amuleten eh, kontra. haintzin open partida kari bideondo Miguel Torenak berrogoi etxe berri palomezek ogoita sei. bigarren finalerdiak elduden igandean argbendaritzen lauak eterritan open partida monzondartz lagalde Bixente eta bestaldetik darmandrai garat eta bostak Eretan finalerdia bigarrena eh, Waltari Dukazu, Biel Bilbao. Garatenian bostontan doni bane garazin itzordua aratsalde Eta hor, haiko dira darmandrai eskura, monzondartz, laskanoren kontra. Plaza Lasorat Pastuz, Ipagaldeko batzordeko xapelketako final sortzirenetan, lehen mailan, azkaineko endahala duxeko goita amar, itxasuko egia paldukazuko goita iru, senpereko bereterbide terbide valentziako amar, azkaineko berasategi ibarburuko goita bat, amikuseko mendiburu irigoienak irabazi goita amar, hamazazpi denek bateko kasono urrutiren kontra. Amikuseko tikoipe lukuk ere irabazi goita Amazazpi, uh, eh, baigoriko behre terretxe eta iribarrenen kontra. Goizeko izarako mainaget argenek ogoita amar airetikeko bone beltsok zarangoko goita sei. Airetikeko karikarto lagaraiek airez aire irabazi mauleko iliseri lafiten kontra. Gero irisarriko etxeto arbele txek ogoita amarra itxasuko bone Elizalde Kamalau, eta baigoriko goikoetxea errekak ogoita amar, noiz behiteko, etxemendi, lagondok amabi, lagondok maitia ordezkatzen du, eta jakin dugu, uh, bainat eh, maitia luzarako uh, eh, kantsetatik kanpo gelituko dela, uh, tandondasila delakoa hautsi baitzuen edo labiaste jaka. Bigarren eh, mailan finala masei errenetan emaitza batzu bat ditugu, lau martiaren agonik ogoita amar baigoriko arambel kaminok ogoita sortzi, Baigoriko Aristoi Tamburenek eh, erreskira bazi kapituariko haitze dageren kontra. xarako izarako Mariluz Kalvetek ogoita amar atzariko manzond amestoiek hogoi. Amikuseko jauregi abadik ogoita amar. Airetikeko idiart lagamendik ogoita lau lau erriko etxe beste espil uh, eh, batez nagusitu. Ogoita amar, ogoita bederatzi, ritxarriko etxe mendi minaken kontra. Gero beste emaitza bat, noiz baiteko elizalde dargik eh, ogoita amar, irisarriko etxe berz samalbidek ogoita bost. Bakeko egia bere poetzek ogoita amar atzarriko dibar antxordokik amazazpi. Biarristarra kelkarteko salaberi mendik ogoita amar iskulariko bernar labordek ogoita lau noiz behiteko lagondo ola izolak ogoita amar denek bateko frantzistegi arruek hogoi, eta noiz behiteko amesto jondartzek ogoita amar ualdeaneko. Eh, beraz, diribar nesuazek, ogoita bi una pilotaz zer emaitza aipa ditzakegun goizuntan. Erukbian, eh, hortan gelitzen eh, zaie sasoina, senpere eta urruñako talde, horrezko mailan, finala lagudenetan galdu du senperek, ogoita bi amazazpi kontra, eta Charlotte Xurri, Bixente Zudaire, senpereko jokolaria juntatu zuen, bagda. Ebe, eh, egia erran, baloina hainitz uh, utxegin ditugu, hainzit uh, basa hainitz egin ditugu, eta hiek aien amagarekin tanto guztiak sartu dituzteko. Bien txegu sartu ditugu ala ere, baina nahien amajarekin uh, berrogeita amaj metroko eh, penalitateak sartzen zituen eta eta gero be, uh, ira, afe irazten gero gure uh, giberera botatzen zuen maloia eta eta zailazen berritze dena igaitea beraz. Ara. Ados, eta mm, pixka bat sasoinaren aipatzeko nola bururatzen duzi aurtena? Ebe, untsa, hor, federal irura igotzen gira. Beraz... Uh, eh, behi hona? Uh, eh, hala, behi, hona, eta sasoin hona, eta... Hara, guai bukatu da, nare ruski. Bixente Zudaire, senpereko jokolaria promozio honor delakoan ere urruinak galdu, finala lagu denetan. Borderen kontra ogoita amabi ogoita zazpi eta finalerria jukatuko du federal bian. Elduden igandian endaiak berjoraken kontra baionako abironeko gaztek edo kadetek eh, galdu dute finala frantziako xapelketakoa A.I.G ogoita ma bost sei lioen kontra. Eta berri ona dintzitza ukun joan den hastean azparnetik, doidoietarik azken uh, urteetan, eh, azken sei urteetan, eh, be utxe giten zuen azparnek igotzeko hoska hori beti, eta federal iruan egoiten zen. Eta hor, jakindu federal bian jokatuko duela elduden eh, denboraldian eh, azparnek, eta joan den hastean, beraz, berri horren ondotik, juntatu dugu, Januel noel azparneko presidentea, ea olatzi duetik iduaterekin. Bai, uh, eh, izan dut uh, eh, telefo telefona kolpe bat, uh, eh, paisetik heldu zena, eta uh, federazioneko uh, vizprezidean batek uh, deitu nun, erteko, uh, azpane behaz, uh, itxena bezala, ziortatzen zutela federal bian izan ginela Berri hona? Bai, uste du ba. Espikapenek eman dituzte, zendako, agartuak zizte, zer da, norbaitek sos problema, zer da? Uh, ba, direk, klubak uh, sos problema dituztenak, Uh, eh, Biarr emailean eh, badira uh, eh, zen eta nior fusionatutenak eta gu ginen iraiteko. Oldu da bileku badiela, uste dut perrigo, uh, xuxemane izasteko, perrigo ez dutela uste dut iraitea, tiru emailean egon dela, zenta sospiskat eskaz dute omen joiteko. Konduak ez dut ez ados. Januel, uh, azkenean egan ezake, azkenean, zenta aspaldia izin ezten horren gibiletik? azkenean egen azkenean, egen ikasik eta uste dut federazone berriak niste pena hartu duen azpandarretaz, bazien zortzi urte kalifiatzen ginela, sei urte garen aldia bortan haitzinean gelditzen ginela, uste dut gutaz pena hartu duten eta mengituzten baki eman dezaun aldi bat entzapeten. <laughs> Atxartzen duzu presiden gisa edo burian ez sartu aziruen ez dela igoko? Eh, ez, burian sartia ginen, uh, bon, ez laugun, uh, eh, Erren ezakiek hasik aukten eh, dela okosuneat pulita zen eta uh, eh, amabiteko mailak egin entuzte eta uste dut badien biherren mailane eh, jautsi behar zuten uh, beraz bero, iruare maileat erren jasogon bedai bezala edo lurde bezala eta ez dut uste heke haintxe eta gutaik difentzian ditan izan diren, utzen hau biherren maile horretan izan diela bi, bi nivel, eh, bi, bi nivel, zenta izan dia geneko mailean entxurre eh, Nafarroa eta Maule eta Ortexe eta horako batzu, gio azkenetan izan dia entxurre laboz uh, eh, gu bezala, azteko pixka izan dienak, bonan, bon, gio ez izan da, idu joitia, eta historia Eusun gizitat ez da itxusia izanen. Azten nahi, aspalitik erten duzu, ezin urtela entxiatu gutienez, ben entxiatu ikusteko zer balio duzien. Bai bai, hori honea eginen aldi bat ebeden ikusi, erteko zeitzainen, zenta aurtene bizten da, hitzen da, eta iruak emailean elitzu gainen, uh, sasoia e, egi erteko, enien txorai guntza ikusten, zenta bagitien jokolari batzu, oita oitamak aurtetan, eh, gelitzeko ideian, eta gazteak uh, gilean, zutuz, uh, pixkat, falta, eta hola, idu ikatzen dugu, izpairu lau jokolari jendela berriz etxera duz, eta gilat, eta haintxe hor, beste bizpairu lau jokolari berrirek erriko ditula numeite gaintxeu, eh, zenta beste amizonea da federalbian hartzea, eta hartako. Bai. Zeit aldatuko du, uh, eh, oai iti azparren dako, elduen urteari begira, sos aldetik, jokalari entrenatzaile aldetik? Ez dut uste, gauzandik amoturatuko den eskode hortaik, zenta ez dakit nola ineuten maila, banan uh, eh, itema haute esteko uh, eh, behar nesak, talan eta eskoldunen mailean, zenta konduekin eta hola dotzenat, ba, gira prasaski MMR-ean, eh, gabe, uh, lan desetan berian boste hori egikipa, eskola eba, eta behar noan hori uh, eh, deplazo eta ez dut uste gehiago pitsi behar den, uh, eh, antrenerak gauza behar berean, ez dut uste pitsik uh, gamietoko haukon gauza hortaik, eh, zutuzte, zutuzte. Bon. Bai. Menzu, esker mila egonik, bon, bai. zelaian ez duzuena kausitu, bon, bulegoetan kausitu zuzua, baina goresmenak alaike federalbian, eh, eh izaitegatik. Bai, min eskeran itz. eta azparnea dugu futbolean regionala lau mailako finala irabazi baitu azparneko taldeak lau bi zea begleren kontra regional bi mailan bi oska gorago bayonako betaldeak ere irabazi du finala eta bost bat labreden kontra eskubalonian itzordu bat nasional bian angilu miaritzek iraiteko edo igotzeko kanporaketa eta jukatuko du larun batian sedanen kanen kontra partida bakara gaueko bederatzi ontan eta benua korri ustaiztarrak bururatzeko frantziako taldearen Bilbaorekin bigarren bururatu du eh, ekipen proban. Eh? Trailen edo lasterkaldien munduko xapelketaren karietarat eh, hori italian, bestalde. Guillaume Levoa Bayonesak eramandu mila frangan geindi lasterkaldia atzo iragandena, ama bi kilometra eterdikoa zen, eta dona martiriko dian laga buru nagusitu da, emazteetan, ala gure maitzen dako gaurko.